De Bahá'í Glawen, en Humanismus géint d'Fanatismen. D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. Léif Radio Ara Nolauschterer, haalt Iech dëse Samschdeg den Owend fräi, an dat fir eng interessant Konferenz mat enger Diskussioun zum Thema, De Bahá'í Glawen, en Humanismus géint d'Fanatissemen. Et ass dat um 8 Auer am Bahá'í Zenter, 17, Allée Léopold Goebel an der Stad. Dës Konferenz ass organiséiert vun der Lëtzebuerger Bahá'í Gemeng. De Conferencier ass den Dokter Saeed Rohani, Neurophysiologist zu Paräis a Member vum Nationale Rot Vun de Bahá'í aus Frankräich. Ech kann iech am Viraus versécheren, dass et bestëmmt e flotten Owend gëtt, an dat virun allem wéinst dem Humor an der Perséinlechkeet vum Conférencier. Hien ass awer och Docteur en Médecine, Ganz fréi schonn huet hie sech fir déi ethesch Froen an der Medezin an d'Ethik an der biomedezinescher Recherche interesséiert. Hie war ee vun de Grënnermembere vun der Association Médicale Bahá'í, déi hie wärend ville Jore presidéiert huet. Hien ass och Member vum Mouvement universel fir d'wëssenschaftlech Recherche. Duerch seng Originnen an duerch säin eegent Liewen ass hie gewinnt, sech mat zwou Kulturen ausenaner ze setzen, déi orientalesch an déi westlech Kultur. De Said Rohani ass selwer e gutt Beispill vun Oppenheet an engem Räichtum, déi eng multikulturell Identitéit mat sech bréngt. Hien ass och aktiv am interreliéisen Dialog. ass Member vu Conférence mondiale des religions pour la paix an huet a ville Colloquen a Seminairen deelgeholl. Do setzt hie sech fir d'Konzept vun der Eenheet an de Reliounen an, fir d'Kooperatioun vun de Gleewegen an der gemeinsamer Aarbecht fir d'Ofschafung vun ethneschen, kulturellen a sozialekonomesche Viruerteeler. a virun allem fir d'Ofschafung vun de reliéise Virurteeler, déi Gewalt an a Fanatissem mat sech bréngt, déi zerstéierend sinn. De Saeed Rouhani ass Bahá'í a lieft zu Paräis. Den Titel vun der Konferenz, De Bahá'í Glawen, en Humanismus géint Fanatissemen, fënnt een an engem Artikel, deen 99 am Monde diplomatique stoung, geschriwwe vum William Hatcher, Mathematiker, Philosoph a Professer op der Universitéit Laval am Québec. Ervir geet, datt d'Bahá'í Relioun weder eng Sekt oder e Synkretismus ass, mee eng onofhängeg Relioun, genau sou wéi den Islam, d'Chrëschtentum an déi aner grouss Reliounen. An datt et ugangs vun de sechzeger Joren ëm déi 400.000 Unhänger weltwäit gouf, haut awer méi wéi 5 Milliounen. Dat weist och drop hin, datt de Glawen weider wuesse wäert. well de Message aktuell ass. Zum Schluss vu sengem Artikel schreift den Hatcher, Elo wou et schéngt, datt déi grouss Ideologië vum 20. Joerhonnert ëmmer méi u Kraaft verléieren, elo wou et sech weist, datt de reliéisen Integrismus an enger Saakgaass ass, kann een dann net hoffen, datt dëst Joerhonnert e Joerhonnert vun engem wierklechen Humanismus gëtt? Net ideologesch an net materialistesch? Wa jo, da besteet keen Zweifel, dass d'Bahá'í Gemeng hir Roll ze spillen huet. Ech hoffen Iech also dëse Samschdeg den Owend am Bahá'í Zenter ze gesinn.